Labios sabor a caramelo, su perfume tentación. El cuerpo es modelo, su cara y su pelo es satisfacción. Y si me preguntan lo de nosotros, ya no es secreto. ¿Pa' qué seguirlo escondiendo? Si con un dedo no se tapa el sol. <laughs> Me declaro culpable por estas ganas que tengo de ti. Sé que con voy a sacar y tengo mucho otra de ti. Y solo yo puedo tener lo que todos por foto en Instagram Me declaro culpable por estas ganas que tengo de ti. Con esta ganas que me aguanta, tú eres mi favorita entre tantas. Me dice papi que rico tú cantas, es que a mí me encanta como desnudita tú te levantas diciendo falta. Y si me voy, ella me pide que no me demore. No hay nadie como yo que la devore, que la ponga loca y la enamore. Yeah. Y si me preguntan lo de nosotros, ya no es secreto. Pa' que seguirlo escondiendo, si con un dedo no se tapa el sol. Me declaro culpable por estas ganas que tengo de ti voy a sacar y mucho otra de ti. Y solo yo puedo tener lo que todos por foto en Instagram Me declaro culpable por estas ganas que tengo de ti. Jay, hmm. GG, déjala caer, como hmm. Free en la casa, mamá. Una, Bifi nene. Nelson.